บุ๊กทูห้าสิบเพนกสเดชมต์ที่สระว่ายน้ำพลอกิมู บาเซเน วันนี้อากาศร้อน เชนยินคาร์สต์เราไปสระว่ายน้ำกันไหม Enam i basseina? คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Ar tu nori eiti plaukyti? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Ar tu turi rankšluostį? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Ar tu turi maudymosi kelnaites? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม ar tu turi maudymosi kostiumą? คุณว่ายน้ำได้ไหม Ar tu moki plaukti? คุณดำน้ำเป็นไหม Ar tu moki nardyti? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Ar tu gali įšokti į vandenį? อาบน้ำได้ที่ไหน kur yra dušas ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน kur yra persirengimo kabina แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน kur yra plaukimo akiniai น้ำลึกไหม ar čia gilu น้ำสะอาดไหม ar vanduo švarus น้ำอุ่นไหม Ar vanduo šiltas? ผมหนาวมาก Man šalta. น้ำเย็นเกินไป Vanduo per šaltas.